աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակղական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին Ադրբեջանում նորից շարունակվել է հակահայկական, հարկա Արցախյան հրետորաբանությունը տարբեր տիպի կոչեր են հնչել, հարցը կարգավորել ուժային տարբերակով, շարունակել Արցախցուն կոտրել, ստիպել, որպիսի նա ընդունի ադրբեջանական գերիշխանությունը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այս ամենը աշխարհի քար լրության ներքո։ Ոչինչ, կարևորը այն է, որ մենք պինդ լինենք եւ երբեք սա դրանքների, իլյուզիաների գերի չդառնանք։ Շարունակենք մեր պայքարը։ Թեժեր բավականին Ուկրաինայում իրավիճակը պատերազմը շարունակվում է, Կիևը ենթարկվեց շատ ուժգին հրետակոծության այսօր եւ ռուսական բանակը շարունակում է ըստ ամենայնի զսպել ուկրաինական առաջխաղացումը։ Հետաքրիր մի շարք գրառումներ կատարեց Դմիտրի Մեդվեդև, ով հանդիսանում է Պաստորեն Վլադիմիր Պուտինի տեղակալ անվտանգության խորհրդում։ Նա հայտարարեց, որ միջուկային ապոկալիպսիսը, այսինքն աշխարհի վերջը հեքիաթ չէ, բայց բավականին իրատեսական է, որովհետև ըստ Մեդվեդևի արևմուտքը իր արչև դրել է մի գերնպատակ ոչնչացնել միջուկային գերտերություն Ռուսաստանին։ Իսկ սա նշանակում է, որ այլևս որևէ խոչընդոտ չկա, որևէ պատնեշ չկա նաև օգտագործելու միջուկային զենք։ Տեսնենք ինչով է սա վերջանալու, բայց հարցը մնում է այն, որ իսկապես իրավիճակը այնպես է թեժացել գերտերությունների պայքարում, հատկապես միջուկային գերտերությունների, որ ցանկացած պահի կարող է լինել մի ֆորս մաժորային անկանխատեսելի իրավիճակ։ Իսկ այն, որ ուկրաինական հակահարվածը որևէ արդյունքների չի բերում, ուկրաինական տարբեր քաղաքական, հասարակական գործիչներ սկսում են քննարկել այդ պատճառները։ Եվ այսպես Վլադիմիր Զելենսկու նախկին խորհրդական Օլեքսի Արիստովիչը ով քաջ հայտնի է մեդիա ոլորտում տեղեկատվական, քաղաքական, հասարակական ասպարեզում հայտնել է, որ հիմնական պատճառը, որ ցախողվում է, դա Միացյալ Նահանգների եւ ՆԱՏՕ-ի քաղաքականությունն է, որբիսի պատերազմը շարունակեն, բայց չեն տրամադրում այն, ինչ պետք է, չեն վարվում այնպես, ինչպես որ պետք է։ Տեսնենք, արդեն երևում է, որ մեկը մյուսի վրա են, դնում արդեն մեղքը, բայց իրավիճակը մարդասիրական առումով իսկապես բարդ է։ Վերջի արդեն մի քանի օրերին կարելի ասել ցնցվում է Ֆրանսիան։ Այնտեղ ամեն գրեթե մի քաղաքում մեծ բողոքի ակցիաներ են հզոր այսպես ալիք է բողոքի կամ բազմաթիվ վիրավորներ, ձերբակալվածներ, ոստիկանության այդ բախումներ։ Միայն Փարիզում 45000 ոստիկան է բերվել մարտական պատրաստվածության։ Հիմնականում իհարկե ազգային փոքրամասնություններն են, մահմեդականներն են, պայքարում Աֆրիկայի նախկին գաղութների ներկայացուցիչները եւ իսկապես Ֆրանսիան դարձել է մի թատերաբեմ։ Նույնիսկ այն որոշ տեսանյութը, երբ որ փոքր երեխաները 8-9 տարեկան գոռում են Ալլահ Ակբար եւ փորձում են ապակայունացնել իրավիճակը։ Նույնը կատարվում է նաև հակարակ բևերում, ասինքն ֆրանսիական ազգայնամոլականներն են ակտիվացել Լիոնում օրինակ։ Ավելին նման անկարգությունները նաև կարծես թե տեղափոխում են Շվեյցարիա։ Լոզանում նույնպես եղավ նման բախումներ։ Շատ հետաքրքիր է, ինչն է պատճառը, ոնց են մեկնաբանում մարդիկ։ Մի կողմ դնենք, որ խփվել է մի երեխա, սպանվել է, ինչ որ սոցիալ-տնտեսական հարցեր կա, բայց այստեղ շատ հետաքրքիր է լսել նորմալ, adekvat մահմեդական գործիչներին։ Ինչ են նրանք մտածում այս ամենի մասին։ Այսպես շատ հայտնի աստվածաբան Իմամ Թահիդին շատ հետաքրքիր վերլուծություն է իրականացրել։ Նա ասել է հետևյալը, որ արևմուտքը սխալ քաղաքականություն է վարել ժամանակին այդ միգրանտների նկատմամբ վերցրել է մահմեդական աշխարից աղբը, այդպես էլ ինքը ասել է, եւ տեղափոխել այն արևմուտք Եվրոպ։ Ինչ ինքը նկատի ուներ աղբիտակ, այսինքն մարդիկ, ովքեր մահմեդական աշխարհում կամ երևույթի ճնշվում էին, բանտերում էին կամ փորձում էին այդ երկրների վերնախավը ժողովուրդը չեզոքացնել այդ տենդենցները, չէ՞։ Նրանց մոտ արկա գաղափարներ, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր չեն ուզում աշխատել, ծայրահեղական են, իշխանություն են ուզում, փող են ուզում, եւ դրանց բոլորին բերել է Եվրոպա, որpիսի աշխատուժի շուկան բավարարի։ Բայց քանի որ նա չեն ուզում աշխատել, այլ պայմանների են սովոր, ուզում են այլ նպատակների հասնել, հիմա ունենք այն ինչ ունենք։ Եվ սա բերել է նրան, որ այդ մահմեդական մասսան ծայրահեղականացվել է, ինչը թուլացել է ինչ որ տեղ նաև արևմտյան երկրներին, իսկ արևմտյան երկրների վերջի թուլացման աստիճանը նույնպես նպաստում է այդ ծայրահեղականության աճին։ Այսպեսի մի շատ հետաքրքիր օրեմը վերլուծություն եւ վերջում ինքը ասել է, ինչ պատրաստել եք, այն էլ կերեք հետաքրքիր խորաթափանց վերլուծություններ։ Ճապոնիայում ուйղուրները բողոքի ակցիան իրականացրել դեմ Չինաստանի, նշելով, որ նրանք այդ ակցիան իրականացնում են այսպես կոչված հուլիսի 5-ի 2009 թվականի Ուրումչիի կոտորացի կապակցությամբ։ Սա պանթուրքիստական շրջանակներում ուռճացվում է, այնտեղ պարզապես եղել են անխորժություններ եւ անկայուն իրավիճակ եւ չինական իշխանությունները կարողացել են կայունություն հաստատել։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Ճապոնիան նույնպես հակաչինական քաղաքականություն է վարում թեպետ նման փոքր ակցիաներով։ Հետաքրիր զարգացումի տեղ ունեցան Ղազախստանում։ Այսպես Ղազախստանի խորհրդանականները դիմել են իրենց ռուս գործընկերներին եւ խնդրել, որպիսի սկսեն նորից քննարկումները Սիբիրյան գետերի հունը փոխելու դեպի կենտրոնական Ասիա։ Քանի որ ըստ իրենց ըզղազախական գիտնականների միջև 2030 թիվը շատ լուրջ գործընթացներ են ընթանալու Ղազախստանում ջրի շոշափելի պակասը լինելու եւ առանց սիբիրյան գետերի հունի փոփոխությունը դեպի Ղազախստան, դեպի կենտոնական ասե անհնարին է լինելու այդ բոլոր հարցերին արիերեսվել։ Տեսնենք, ընդհանրապես այս պրոյեկտները դերևս ցարական Ռուսաստանի ժամանակ են սկսվել մշակվել խորհրդային տարիներին վերջի անգամ Մոսկվայի քաղաքապետ Լուշկովն է նման առաջարկով հանդես եկել 15-20 տարի առաջ եւ հիմա տեսնում եք, որ նորից այդ գործընթացին անդրադառնում է։ Թայվանը իրականացնում է լայնածավալ զորավարժություններ Զորավարժությունների նպատակը այն է, որ հավանական չինական ագրեսիան կանխել։ Բնականը օգտագործում է արեմության զենք, ամերիկյան հիմնականում, եւ սա նույնպես անհանգստացնում է Չինաստանին, նրանք այստեղ տեսնում են արևմուտքի ձերքը եւ գտնում են, որ սա ուղղված է իրավիճակի ապակայունացմանը։ Այո, այնտեղ էլ է շատ թեժ իրավիճակ։ Այսպիսինն էին թանկագին բարեկամներ։ Մի շարք կարևոր զարգացումներ անցած մի քանի օրերի կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Պինդեղեք Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։